Per garantir la convivència dels usuaris del metro que van cap a la feina de matinada amb els que tornen d'una nit de festa, l'Ajuntament de Barcelona ha reforçat l'operatiu de seguretat conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal al suburbà, posant més agents de la Guàrdia Urbana a les nits i de matinada. Des de l'abril ja s'han multat, multat 1.015 persones per accions com, per exemple, molestar els viatgers o per entrar sense bitllet i s'han fet, a més, 22 detencions. L'Ajuntament de Barcelona va decidir el mes d'abril reforçar, pel seu compte, l'operatiu que porten a terme Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra al metro de la ciutat durant la nit i a primera hora del matí. Per això va activar policies municipals i vigilants de seguretat de transports metropolitans de Barcelona que des d'aleshores presten especial atenció a les principals estacions i als intercanviadors a partir de dos quarts d'onze de la nit fins que es tanca el servei i des de les 5 de la matinada fins que l'horari ja torna a ser completament diurn. El desplaçament vol augmentar la percepció de seguretat en hores de menys afluència de passatgers, dissuadir els delinqüents, detectar situacions de risc per menors i vetllar pel compliment de les ordenances municipals. Des que va començar aquest reforç, fa 7 mesos, i com hem dit abans, s'han posat 1.015 multes a viatgers per saltar-se les ordenances i s'han produït 22 detencions i 56 imputacions per delictes de més gravetat. La majoria de les faltes administratives han estat relacionades amb alteracions de l'ordre, causar molèsties als passatgers, entrar a les vies, embrutar les instal·lacions, fumar o colar-se. Aquest operatiu es fa de manera paral·lela i complementària a l'operació xarxa de l'Ajuntament i Interior que porten a terme al suburbà des de l'estiu del 2011 per vigilar l'activitat delictiva dels carteristes. El resultat d'aquesta tasca conjunta és positiva i ja han reduït els delictes en un 13,7%. Està prevista l'activació del dispositiu al seu màxim nivell durant els dies del període nadalent per garantir la seguretat del volum més alt de viatgers, sobretot a les estacions que connecten zones comercials.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 Música Doncs comencem parlant del plenari del Consell de Districte que precisament es farà avui. Avui a les 7 de tarda es realitzarà a la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça Orfila, un nou Consell del districte a la sala Andreu Cortines. Aquest plenari serà presidit pel regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Ramon Blasi, i la presidenta, la senyora Imma Moraleda. Doncs aquest plenari servirà per conèixer les principals actuacions que es duen a terme a tot Sant Andreu i que es duran en els propers mesos. També volem parlar-vos del barri del Bon Pastor, que reurbanitza els carrers de l'entorn del casc antic. L'actuació contempla la urbanització dels carrers d'Orrius, Llines del Vallès, Estadella i Flix del casc antic del barri del Bon Pastor. El projecte preveu tractar les voreres i la calçada, la renovació del mobiliari urbà i de l'enllumenat, la plantació d'arbrat i el soterrament dels serveis aèris existents. L'objectiu principal d'aquesta actuació és millorar l'accessibilitat dels itineraris actuals, pacificant la mobilitat i millorant les condicions dels espais dedicats als vianants. Està prevista la finalització d'aquestes obres al lluny del 2014. I ara atenció perquè volem parlar-vos de la ciutat que es dota d'una nova ordenança de terrasses per regular i ordenar la seva instal·lació a l'espai públic. La Comissió d'Habitat Urbà i Medi Ambient, amb els vots favorables de CiU i PP, reserva de vot del PSC i Iniciativa per Catalunya al Verge, i el vot contrari d'Unitat per Barcelona ha dictaminat a favor de la nova ordenança municipal de Terrasses, que s'aprovarà de manera definitiva al plenari del proper dia 20 de desembre. La norma té com a objectiu regular, endreçar i afavorir la convivència i l'equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l'espai públic amb dos objectius objectius concrets. Primer, garantir la qualitat dels espais alts pels ciutadans i veïns i donar suport a l'activitat econòmica dels sectors de la restauració i assimilats. Així mateix, el nou text permetrà a la ciutat disposar d'una única normativa reguladora que faciliti l'aprovació de la mateixa, la seva interpretació i millori l'equilibri territorial entre els diferents districtes, acabant amb la disparitat de normatives existents fins ara. El nou text entra en vigor al gener del 2014, tot i que s'estableixen moratòries fins al 2021 perquè les terrasses existents s'adaptin totalment a les condicions i requisits establerts. Es preveu que amb la nova normativa puguin instal·lar-se nous vetlladors a les ciutats si bé s'estableixen criteris i limitacions que ajudaran a delimitar l'espai públic i garantir que mai s'ocuparà més del 50% de la vorera. Actualment hi ha concedides un total de 4.341 llicències pel que fa a la ciutat, el que suposa un increment de l'11% respecte a les 3.882 concedides a finals de setembre del 2011. Les principals novetats respecte a la normativa actual són les següents. Els aspectes més destacables de l'ordenança se centren en l'homogeneïtzació dels paràmetres aplicables a les terrasses, com l'obligació de la perfecta delimitació i la inclusió d'elements essencialment desmuntables, amb especial prohibició dels tancaments estables. S'habilitarà la possibilitat de disposar de terrassa en els termes que estableix l'ordenança com a activitat complementària vinculada a un establiment de restauració o assimilat. Es diferencia un mòdul bàsic que manté la superfície mínima de 1,50 per 1,50 per una taula i quatre cadires i un nou mòdul reduït format per una taula i dos cadires d'un tamany de 1,50 per 80 centímetres. També s'estableixen dos tràmits diferenciats, les distribucions prèvies i el tràmit d'ordenacions singulars enllistades en l'annex. El tràmit de distribució prèvia es correspon a aquells àmbits on existeixi concurrència de sol·licituds sobre un espai limitat. El tràmit d'ordenació singular comporta la redacció d'un document que determina els espais paràmetres d'ocupació de les terrasses en un àmbit determinat, amb un tràmit per receptiu d'exposició pública per, un, per període d'un mes, segons el llistat que eh, apareix. Es preveu també la constitució de la Comissió Tècnica de Terrasses com a òrgan col·legiat de caire consultiu, composada per membres de les gerències d'habitat urbà i economia, empresa i ocupació, podent incorporar a representants d'institucions vinculades al món del disseny i representants del sector. Les seves funcions són les d'informar en els supòsits tècnics que estableix l'ordenança, amb especial incidència en les ordenacions singulars i ordenacions prèvies. L'ordenança preveu també l'aprovació d'un manual operatiu per fixar els criteris de tramitació de les llicències i els protocols operatius de la inspecció i la disciplina. Hi ha canvis i al·legacions que s'han acceptat o que s'introduiran durant la tramitació del text. En el període d'exposició pública s'han presentat un total de 41 al·legacions per part dels gremis, grups polítics, col·legis professionals o associacions veïnals. Fruit d'aquestes al·legacions s'han incorporat un seguit de canvis al text que han permès clarificar o millorar el seu redactat final. L'ordenança estableix via adaptació puntual de l'ordenança de comerç alimentari i l'ordenança d'establiments de concurrència pública que podran sol·licitar terrassa, establiments assimilats a la restauració, com per exemple degustació, flaquers, quan compleixin uns estàndards de qualitat assimilats, incidint en la obligatorietat d'adaptar accessibilitat i sanitaris en funció de l'aforament. S'han introduït canvis respecte a les distàncies mínimes que han de quedar lliures a la vorera. S'ha de deixar un espai lliure de pas per a vianants entre la façana i la terrassa no inferior al 50% de l'ample total de la vorera, amb un mínim de 1,8 metres davant els 1,5 actuals. Així ho reclamaven 11, l'Associació de Veïns a Dreta de l'Eixample, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i els grups d'Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida Alternativa i el PSC. Es prohibeix adosar terrasses a façana. Es manté, doncs, la prohibició amb l'excepció dels xamfrans on ja existeixin i on caldrà fer una ordenació prèvia o singular i incorporar elements de senyalització que permetin un correcte itinerari accessible adaptat. També s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar preferentment els mateixos materials i tipus de mobiliari en una terrassa, sent obligatòriament obligatori les taules i cadires d'alumini, accent inoxidable, fusta o material tèxtil. Es limita l'ús de mampares rígides en els laterals i estan previstes expressament en una ordenació singular permetent-se en, en alineacions paral·leles a la calçada. També s'elimina la limitació en el color dels parasols s'incorpora com nou àmbit d'ordenació singular de ciutat al port de Barcelona. Pel que fa al règim d'horaris de les terrasses, l'ordenança ha mantingut el criteri d'establir un horari homogeni per la ciutat, concretament de diumenge a dijous de 8 del matí a 12 de la nit i divendres i vigiles de festius de 8 del matí a 1 de la matinada. Aquest horari respon a donar prioritat i vetllar pel dret del descans dels ciutadans i veïns i alhora satisfer la demanda existent a la nostra ciutat. Doncs quins són els llocs de Sant Andreu que estan susceptibles d'ordenació singular? Doncs en un, en un primer lloc seria la Rambla de Fabra i Puig i també la plaça del Comerç. Molt bé, doncs d'aquesta manera tanquem eh, l'espai informatiu Ara anem ja directament al que és la secció de cultura perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix rodar i que rodaràs. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins les activitats de sac de rondalles de lletra petita la narració del conte rodar i que rodaràs a càrrec d'Albert Márquez. És una activitat per nens i nenes a partir de 3 anys. I també al Centre Cultural Can Fabra us ofereix avui la conferència Andreu Nin seguint vida i obra d'un heterodox. Avui a les 7 de la tarda, al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix la conferència Andreu Nin, vida i obra d'un heterodox, a càrrec de i Pagès, doctor en Història per la Universitat de Barcelona. La xerrada girarà al voltant de la figura d'Andreu Nin, fundador del POUM, conseller de Justícia de la Generalitat Republicana i traductor de les grans obres de la literatura russa al català. Aquesta activitat es farà a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, és organitzada per Tot Història Associació Cultural i col·labora al Centre Cultural Can Fabra.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 Ens trobem aquí a l'esplai de la gent gran de Trinitat Vella i està amb nosaltres eh, Fernando Bayona, Bayona president d'aquest esplai. Buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Bueno, díganos cómo funciona el casal. Pues el, casal principalmente, lo que más hacemos son los bailes, que lo hacemos cada martes. Luego hacemos las actividades, se hace el yoga, luego se hace la tai se hace pintura, se hace manualidades, algunas manualidades, y se hace lo otro de el tai chi, otra, actividad que se llama tai chi, que también, también lo hacen. O sea que se hacen 4 o 5 que es lo que más se hace. Y la informática, que tenemos en informática, tenemos unas una 10, entre 10 y 15 personas tenemos. Y en yoga pues hay aproximadamente unas, entre los, los dos grupos que hay, unos 50 más o menos también. En pintura también tenemos también son 12 también, 12 personas en pintura y entre sí y menos, hay unas 10 o 12 personas también, que tenemos una lista de espera, a ver si quiera venir, que no tiene más que venir. Y en yoga también, en yoga también tenemos unas, 10 o 12 o 15 personas en lista de espera. Esperamos que, se cumpla también rápido. Porque ahora tengo aquí dos o tres que me quieren dar de baja y rápido los pondremos también, los pondré rápido. De momento que tenga ya está. Y ahora por mañana tenemos la fiesta del carnaval. Tenemos las copas, los trofeos aquí encima ya. ¿Y tienen pensado algo para la fiesta de carnaval? Para, especial? Para, para, hacer nosotros en la calle no, porque es que somos más mayores nosotros. Y para disfrazarse nosotros ya, ya estamos disfrazados. aquí. Ya, daremos la fiesta, la hacemos mañana, mañana tarde. Mañana tarde hasta ahora habrá aquí un jolgorio que no veas, en el baile ya tenemos todo preparado y los disfraces ya están preparados también para que se quiera vestirse y todo va. para, mañana puede venir la gente que quiera? Sí, sí, mañana nosotros tenemos las puertas abiertas, claro, pero tenemos que pagar, ¿eh? hay que pagar dos euros. Y tienen que venir las personas que son socios, las personas que son mayores de edad, porque no vamos a meter aquí a los niños ni a las niñas. Vosotros no vais a venir aquí, pero bueno, también ha venido una vez jovencita de mi abuela y entonces yo no le digo a nadie nada, que quiera que se divierta, ¿no? Lo hacemos así. Pero mañana vienen, esta gente así viene, y sí, le hacemos, lo pasamos bien mañana. Mañana será un día muy, muy guapo aquí. mañana seguro que, seguro que habrá, pasarán de, de menos 100, 120 o 130 personas. queda oh. toda la sala llena. ¿Y todos vienen especialmente de Trinidad o mm, de otros no, barrios? Vienen de otros barrios también. Vienen de San Andrés, vienen mucha gente de San Andrés. Otras personas vienen también de Vía Julia, de, de, de, donde vive, de Buen de aquí, ah, de todo, sí, sí, todos vienen para acá y viene mucha gente de, de, de De, Verdún viene también mucha gente. Mañana vendrá mucha gente, de, Verdún vendrá un montón de gente. De donde menos gente viene es de aquí de barrio. De aquí de barrio donde menos gente viene. Que vienen 7, 8, 10 parejas y nada más. Todo el resto son todos de fuera. Y para, bueno, aparte de mañana, los días de cada día normal, esta gente tiene que... ¿Es para hacerse socio? O... Sí, quiere hacerse socio esta mañana mismo. Este señor, mira, mismo tiene un papel que... Pero estos, estos hacen socios son del barrio. Porque para hacerse socio no puede ser que no sea, que sea del barrio. Si no es de barrio no se puede hacer. Pasando la Meridiana o pasando la carretera de Santa Coloma, ya pertenecen a otro distrito. Y el otro distrito es el que tiene que hacerle socio a ellos. Aunque sean socios de aquel de otro distrito, pueden venir aquí igualmente. Los carnes son los mismos. Mm. Todos son carnes de, la fundación o de la caixa, todo el mundo tiene dinero en la caixa, ¿no? Bueno, pues son socios de la caixa y pues vienen de, otro distrito, pues también pueden venir. Mientras tengan carne de, de, de la asociación, pues pueden venir. Además yo tengo mucha mano, levanto muchos brazos, me gusta de, me gusta mucho de, ayudar a todo el mundo. ¿Y esta, este spray desde cuándo funciona? Pues, mm, no sé, ahora ya, bien, bien, José ¿ahora, ahora lo menos, lo menos 10 o 12 años, ¿no? O más. Más, más. Más, ¿no? Más, por, más 20 años, yo sí. Que, que, la de que... Antes de la casa de Cataluña antes, ya, ya digo, ya hace mucho tiempo, sí, que funciona así. ¿Y siempre ha tenido el mismo número de gente de la Sí, sí ha tenido, siempre, siempre ha quedado, siempre. Yo me acuerdo, yo llevo aquí más, yo llevo poco, llevo no llevo nada más, llevo 7, 8 meses aquí de presidente. Pero antes estuve yo en el Splay, no en el Splay, en el casado de la ocupación de la Gran, pero de madriguera. Allí he estado yo siete, ocho años, siete, ocho años también. Y ya me, marché de allí porque ya estaba cansado de trabajar y entonces me fui. Estuve una semana, cuatro o cinco meses de, descanso. Y luego me llamaron, me llamaron para que viniera aquí y pues aquí me he venido también a trabajar otra vez. Así. Sí, me entretengo, ¿no? Por lo menos hacemos algo. Muy bien. ¿Y horarios? Horario hacemos, el horario que hacemos es de, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y luego de las 4 de la tarde hasta las 8. Ah, o sea, comidas y no, Comidas no, eso lo hacen en el, otro casal, el casal de madriguera. Nosotros hay comidas no. Aquí es para divertirse. Aquí es para divertirse. No, hacemos muchas meriendas, hacemos meriendas y cuando hacemos hacemos las fiestas de Navidad, las fiestas de, de la Castañada, la de San Jordi, estas cosas, todas las fiestas que vienen así más más al hacemos nosotros, hacemos merienda, hacemos de todo, compramos el cable, compramos bebida y unos bocadillos enormes de grandes y sí, hacemos una fiesta muy buena. ¿Y esto lo organiza usted? Eso lo organizamos nosotros, sí. La Junta, somos siete, la Junta ahora somos ocho. Hoy hemos hecho una reunión nueva y han entrado dos nuevos en la Junta. Y ahora somos ocho. Y la organizamos entre nosotros, se preparamos todo y cuando ya lo tenemos todo preparado, con tiempo cogemos, ¿qué te digo? 5, 6 o 7 días con tiempo antes, ya vamos y compramos el vino, compramos el cava, compramos toda la bebida y lo tenemos todo preparado. Y cuando llega el momento, pues preparamos todas las mesas, ciento, y lo preparamos pues para 100, 120, 130 personas. Mm. A todas las personas que caben en las mesas que tenemos, todos los problemas. Ahora están jugando al, al bingo. Sí, al bingo que corro que hay ahí de mujeres. Y ahí, ahí, pues, o cinco meses, cuando a carta y otro a domingo, ¿Y esto algunas entidades que la forman? ¿O, o es, no, privado? No, privado, no, no, privado, no. La entidad era, mucho más que, es la fundación de la Caixa la fundación y nosotros pues estamos aquí, esto lo, patrocina digamos la Caixa, ¿no? la, la fundación. <coughs> La fundación paga todo lo que son todas las actividades, las actividades del yoga, la gimnasia, el chi, pintura, informática, todo esto lo paga la fundación, porque claro, nosotros no podemos tener dinero, nosotros el dinero que sacamos es de, poquito sacamos del baile, y ahora el baile va a ir muy mal y no sacamos ni para el baile. Pero bueno, nos arreglamos como podemos, sacamos de un lado, ponemos del otro y, y, nos vamos arreglando. Ahora hacemos alguna rifa, como hoy hemos hecho una rifa, hacemos alguna para mañana, poder tener para poder pagar al músico, que el músico no tenemos dinero para pagar, que el músico nos cuesta 120 euros cada semana, cada semana, ¿eh? son mucho dinero para, nosotros, pero bueno, ahora ya hemos vendido esta rifa y ya tenemos un poquito más de dinero para poder pagarle al músico lo que, nos, lo falte, si nos juntamos 100 personas son 100 euros, nos faltan 100 nos faltan 20 euros, pues lo sacamos de aquí, de esta rifa, ¿eh? para poder esto, <coughs> si no... Ah, pues, si no, pues mira, vamos a hacer más excursiones. Cada mes hacemos excursiones. Ahora tengo ya una preparada. Eh, miren, ya tengo ya el papel preparado. ya tengo, ya tengo el autocar, ya tengo el autocar Ya está el autocar nada más que para ir pagando y, y no de... ¿Y dónde, será esta excursión? será a Seminario de, de Sacal. Seminario de Sacal. ¿Y que desde todo el día? Todo, todo el día, un día, todo el día. Nos vamos por la mañana, aquí desayunamos y de aquí nos vamos para la Costa Brava o nos vamos para otro sitio. Y, la noche a dormir a casa. De momento, ahora después haremos alguna de dos días, que mm. iremos para allá para Salado o iremos para, para otro sitio y las hacen muy a menudo estas cada, mes, Y también viene gente de otros barrios. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, mucha gente de otros barrios. Aquí toda la gente que hay apuntada, hay un montón que, que son de, San Andrés o de, de Verdún, de la Vía Julia, y por mucha gente. ¿Y porque para ser socio hay que pagar alguna cuota? No, no hay que pagar nada. Eh, simplemente, simplemente trae dos fotografías. Y nosotros tenemos ya una hoja aquí, se la rellenamos la hoja, y <coughs> se la mandamos a, la casa. Y la casa ya la hace el carnet, y ya lo, pone en los ordenadores y ya, ya, ya, está. luego yo le doy un carnet que tenemos ahí los carnet, <coughs> Ay, que se vaya, hombre. Es como, bueno, esto lo lleva a la casa ¿no? yo a la casa no. La fundación. Exacto, la fundación. La calle no quiere saber nada de, de, Nosotros play. Yo algunas veces muy para, para una y no, no, es que ella no, ella no es nada. es una fundación. La fundación la que, la que da las órdenes de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Una fundación. Y no, nadie, no tiene dueño. Porque una fundación tiene el dueño nadie. Esta ah. fundación tiene, esta fundación tiene una señora, unos señores que son los que llevan, eh, organizan todo esto, ¿no? Y, aquí viene una señora que se llama Montserrat Domínguez, que es la, digamos, la directora, la jefa, que nosotros tenemos que llamar a ella, hoy ha estado aquí, y hablamos con ella y le decimos pues esto, lo que tenemos. Pero es ella. ¿Y el fin de semana esto también está abierto al público? Está abierto, está abierto hasta de lunes a viernes. Y el sábado por la mañana está cerrado. Y abrimos por la tarde a que todas las personas mayores, todas las personas están puedan venirse a pueden venir a jugar como están jugando ahora mismo, a, a bingo, a carta o a, domino, pueden venir. Porque si no, toda la semana ya no podrían venir. El domingo está cerrado. El domingo sí que está cerrado. ¿Y estas actividades que me ha dicho antes, del yoga, el tai chi, las hacen regularmente en unos horarios? Sí, eso, eso ¿Eh? empiezan. Algo te iba a decir, que lo tenía, tenía ahí, pero se ve que lo he El yoga lo haces lunes y miércoles, el yoga. Empieza a las 10 de la mañana hasta las 11, hasta las 11. A las 11 y media. sí, hasta las 11. Y luego a las 11 y media hace otro turno, la misma monitora hace otro turno de 11, y media a 12 y media. El lunes y los miércoles. luego la pintura hace de lunes y miércoles también, lunes y miércoles también, que se viene desde 7 a 8. Y de lunes y miércoles. La del techí viene los martes y jueves viene también a las 11, de 11 y media a 12. O sea, están allí, pero de aquí no lo veo, yo veo el cálculo. Sí, así sucesivamente, sí, todos ahí. Lo de informática, ahora están, en informática, esa vienen hoy y el miércoles, y el miércoles también. Vienen de 5, para que a las 5, de 5 a 7 7 y media, de 5 a 7 y las, personas que, vienen aquí a hacer estas actividades, ¿qué edad tienen así Pues más o menos, pues mira, a partir de los 65 años, más o menos, hay algunos que son más jóvenes todavía, mm. pero más o menos edad, entre 60, 65, 70 años, que algunos más mayores, que están ahí jugando, que tienen ya 80 años también, desde todas maneras. Vale, algo más. ¿Qué te digo, ah, que, que, digo cariño, yo te digo, lo hacemos las excursiones, cómo lo hacemos, hacemos todo esto. ¿Y en verano hacen así algún viaje especial o...? No, yo no, el tiempo que llevo aquí no lo hemos hecho ninguno, no he hecho ninguno. Pero yo no me acuerdo que si era el que había antes, no, he hecho, haya hecho ninguno. Yo estando en el otro casal, y aquí lo ponía igual, hemos hecho alguna excursión de dos o tres días, pero ya es menos. Lo primero porque las personas mayores no pueden pedirle que te den 50, 60, 70 euros que valen dos o tres días, ¿sabes? son mucho dinero. Y le quitan la, la mensualidad para la excursión, para dos o tres días, y no se puede hacer eso. Y yo las excursiones que hago las hago todas sin, sin esto de, ¿cómo, se llama? Esto de promoción. Estas de promoción que son las, que hacen las charlas. Y yo esas de charlas no me gustan. No me gustan porque no quiero que ningún viejecico de esto o ninguna persona de estas mayores lo engañe. Porque luego se ponen, estas señoras se ponen, a a de manta o corcha o sábanas o, o platos o, corchones y les le, calientan el coco tanto que al final les compran, aunque no tenga ganas de comprar la, abuelita o el abuelo, le compra una, una sartén para, mira, para mi nieta, mira, mi nieta se va a casar, le compro el corchón, ¿sabes? Y, si a lo mejor la abuela no tiene idea de comprar nada y, le compra porque es para su nieta o es que para su nieto, aunque ella le haga falta, o lo compra, porque, bueno, yo lo guardaré, o toalla, o cualquier cosa, ya lo guardaré en casa. Y luego ya no la hace, y sin hacerle falta lo, engañan ¿sabes? Y yo no me gusta eso. Ellos se engolosina mucho porque les dan el aceite, o les dan arroz, o les dan estas cosas, les dan un lote. Y con el lote pues, lo pagan pero lo engañan, dándole, se tiran allí una obra allí dándole una paliza y metieron una habitación que... Y ahora, menos más que ahora, va un poquito mejor. Antes, antes los cogían, no, porque yo y los ponían dentro de una habitación allí no muy grande, y nos encerraban allí y echaron hasta la llave, para que no pudiera salir de allí, mientras que no terminara la reunión aquella, no te podía ni salir ni orinar. Si le decía, oiga, dame que iba a salir, no, no, no, que ya se va a terminar ya. Y entonces dejaron abrir la puerta y entonces salía. Ahora no, ahora ya hacen ya más, moderadamente y lo hacen mejor. Ahora no cuesta tanto trabajo. Ahora eso, pues, si quiere, ya te digo, si quiere marcharte, se marchen. Si no, aguante la charla rato que esté. Pero claro, luego a la hora de, de darte el lote, lo que date, lo que te dan, pues o te lo dan o no te lo dan ya. Pues no, usted no ha venido, usted no ha estado allí dentro. Y la gente son... O sea, sería más de, de visita nosotros, claro. Bueno, ah, ¿los monitores que hacen las actividades son voluntarios también? No, esos cobran, cobran. esos cobran, esos cobran. Hay cinco o seis monitores que hay. El de pintura cobra una cantidad, lo de yoga cobra otra, lo de tai chi cobra otro, otro. Hay y la de informática también cobra otro. No ninguno por igual. Cada, según la categoría del trabajo que hacen, así cobran. No cobran, bien todos, porque todos cobran bien, cobran todo alrededor de, los 20 euros cada por, hora. ¿eh? Cobran bien todos, pero igual todos no cobran igual todo. Pero mira, todos están contentos con su trabajo y, no, falta ninguno, ningún día. Cada, cada uno a su hora y, Ahora viene y está de la pintura, estará aquí por el tiempo que le gastáis. Tiene que estar una hora, una hora, una hora y media, para que tiene ellos? una hora y media, una hora y media que está ahí, sin, problema.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 Bon dia. Doncs explica'ns, com està el tema de lo dels autobusos? Ah, doncs molt aturat. <laughs> <laughs> Encara... Sí. Mhm. No tenim cap notícia. El, li vam enviar una carta tant al regidor del districte com al de mobilitat, el senyor eh, que recorri Freixeres, mm i no ens han contestat. No ens han contestat. Mm -hmm. També hem de dir que aquest any s'ha obert el, el CUAP de les casernes per tal de que el, eh, tinguin un servei d'urgències al barri del Bon Pastor, no? Sí, una de les demandes que fèiem era que que es podia canviar el recorregut de l'11 mm. perquè passés per, per la, pel quart de les casernes i això eh, s'ha costat però finalment ja hi passa. Demanem que el bus de nit, que és el, un bus que passa pel costat, el, el N8, mm. Mm-hmm. passi també per allà per la nit, però això de moment és una de les demandes que havíem fet i que no ens han contestat. Mm -hmm. El que sí que podem dir és que el mercat del Bon Pastor en aquests moments sí que està en marxa, no? No, el mercat no està en marxa. El que, està, el que s'està fent és el projecte, que és uh -huh. diferent. Ah, bé. Aquesta informació, a veure, um, no és el mercat. El, el regidor, quan va començar el mandat, uh -huh. que vam tenir una entrevista amb ell al començament, li van preguntar, bueno, una de les coses que portava al seu programa electoral uh -huh. era la construcció del, del mercat del Bon Pastor i es va dir que no el faria, uh -huh. que el que faria seria el projecte. Ja hi havia un projecte uh -huh. i ara doncs n'ha fet un altre i el que està acabat és el projecte, uh -huh. però no el mercat. El mercat no té, no té data de, de quan es farà. Uh -huh. O sigui, el, el, el que sí que teniu és el, el projecte sobre la el taula. El projecte, sí. És un projecte més senzill que el que hi havia, mm. perquè el que hi havia portava habitatges per gent gran a dalt, de lloguer, -huh. Mhm. i aquest no porta habitatges de gent gran de lloguer, uh mhm. -huh. d'aquests del públics, que són públics de... Però no, uh mhm. -huh. aquest no, és un altre projecte diferent. Per tant, per tal de poder baratir una mica els costos, no? No ho sé, si bé, de vegades doncs, es fan habitatges per gent gran a altres barris mm. i aquí no. Mm. Clar, <laughs> ja. si d'aquests mil pisos que el senyor Trias volia fer de lloguer, -huh. Mm-hmm. doncs hi han projectats per les parts altes de Barcelona, però pel Bon Pastor no. Uh mm-hmm. -huh. I el tema de les cares barates, com estan en aquests moments? Va endavant, va endavant. Això sí que és un... Vam aconseguir que, del, que la tercera fase finalment es fan dos tres blocs i ara el mm. patronat ja va tancar el, la, la possibilitat de, de que les empreses es presentessin, l'últim dia era el dia 10, mm. ja suposo que s'hauran presentat totes les ofertes i el patronat ha de decidir quina empresa tria mm. i suposo que a, a començaments d'any les obres podrien començar ja les del tercer bloc. Mm -hmm. Els mm-hmm. altres dos blocs van força avançats. Mm -hmm. bueno, mm-hmm. un més, l'altre eh, ha tingut algun problema de de les capes freàtiques d'aigua i va una mica més a poc a poc, però bueno, uh mhm. -huh. eh, van, marxen, marxen. Uh mhm. -huh. O sigui que finalment s'ha trobat un finançament per poder rellençar la, la reforma. Sí, aquestes coses que no acabes d'entendre mai ni, en, ni entendrem mai com han, cost, ha, han trigat tant a trobar el finançament. Uh mhm. -huh. Perquè si després ho compares amb altres coses, doncs veus que la comparació, les comparacions són odioses, que diuen. Clar. Uh <laughs> -huh. Mhm. Per exemple, el projecte aquest nou que vol fer l'Ajuntament a la maquinista, la mhm. modificació uh -huh. del, sí. del pla aquest, vol construir cinc torres de 5, amb 588 habitatges uh mhm. -huh. i d'aquestes torres eh, de, de 24 plantes, uh -huh. Mm, al voltant dels 100 metres d'altura, uh Mm. Mm, de l'altura de l'hotel Vela, per, per, per exemple, de l'edifici aquest, mm, per fer una comparació, mm. doncs un el farà el patronat. Aquesta és la voluntat del districte, no? del de mm-hmm. l'Ajuntament. Mm -hmm. Farà un, un, un edifici tan gran sí. per cent i pico habitatges mm. i amb això troben finançament. Això és fàcil i ho faran, mm. volen fer ja, no? Mm -hmm. I en canvi, 46 habitatges els hi ha costat tant trobar finançament. És una mm. mica um, el que molesta, no? Això molesta. Però com, com, volen, com volen fer aquesta ampliació del centre comercial? Perquè, clar, allà molt espai tampoc no és que n'hi hagi, no? Sí, allà hi ha un espai públic, mm. que és on faran l'escola, que és per l'escola, mm. on haurien de fer l'escola, perquè de moment tampoc la fan on haurien de fer l'escola i després un espai privat que en mm. principi, tal com està ara, és una part pel comercial, mm. per ampliar el centre comercial, uns 20.000 metres quadrats per comercial mm -hmm. i uns 72.000 per indústria, pel que es diu activitat productiva, que podrien ser oficines per indústries importants. Mm -hmm. Això ho canvien, s'ho ventilen i llavors el, dels 20.000 metres quadrats pel sol de comercial passa al doble, a 45.000. Uh -huh. S'amplia molt el, el doble el, el que, la possibilitat de centre comercial. Uh -huh. I mhm. després, en comptes d'haver um, sol per indústria o per activitat econòmica, desapareix uh -huh. i mhm. tot és habitatge. Uh mhm. -huh. Habitatge, vull dir que això els propietaris del l'empresa aquesta que és la propietària d'aquest centre comercial, mm. doncs guanyarà molts diners perquè el valor del sol pujarà molt, no? Però tanta, una... tanta gent ja que vagi a comprar la, a la maquinista perquè, clar, a veure, el que estan fent és acabar amb, amb el comerç de, sí. de barri, no? I tantes sí, botigues sí. hi volen eh, posar. De... Eh? Sí, això és el que vol fer l'Ajuntament. Mm. Nosaltres, l'Associació de Veïns del Bon Pastor, amb l'Associació de Veïns de Sant Andreu Palomar i l'Associació de Veïns de, de Sant Andreu Nord, mm. i el, els comerciants del Bon Pastor mm. el Mercat del Bon Pastor i tots els comerciants de Sant Andreu, mm -hmm. de l'eix de comercial de Sant Andreu, van presentar al·legacions en contra d'aquest pla. Vull dir, no estem d'acord en que es faci això. Mm -hmm. Pensem que és, que és una passada, vull dir que, que és una cosa... Mm, sí, una passada que, que arruïnarà tots els comerciants i multiplicarà mm. moltíssim tot el tràfic de la zona que està congestionat. Uh mm-hmm. -huh. Cal pensar que ara, ara mateix, a la, al centre comercial aquest, el visiten 15 milions uh, de persones a l'any. Uh mhm. -huh. sí. Uns 40.000 diaris, no? Uh mhm. -huh. amb les, comptant hores punta. Doncs això és una... és molt, no? Mhm. Uh -huh. Ampliar-lo 45.000 met metres quadrats uh -huh. és una altra... Bueno, una, una animalada, però vull uh -huh. dir que no, no té gaire sentit. Aquí qui surt perdent clarament és el, el petit comerç de, del sí. barri. Que... <clears throat> El petit comerç surt perdent, mm. la possibilitat de, de fer un polígon industrial encara i ulls modern de, de, mm. de cara al segle XXI surt perdent i els veïns que vivim allà aquí, vaja, al costat mm. surtin perdent, tant els de mm. Bon Pastor com els de Barro de Vivet sí. i els de Sant Andreu, perquè el col·lapse del tràfic és mortal, uh mm-hmm. -huh. és mortal. I no sé, i amb totes aquestes habitatges nous, i amb tota la gent que pugui venir a viure aquí, uh -huh. no, no fan equipaments, vull dir, l'escola aquesta es quedarà petita en quatre dies. Uh -huh. Mm, l'ambulatori eh, del Bon Pastor es quedarà petit perquè vull dir, que es multiplica, hi ha uh -huh. molta més gent i no hi ha més recursos, vull dir, no hi ha més, més equipaments, no augmenten no. els equipaments. Això no, no, des del nostre uh -huh. punt de vista no és sostenible. Uh -huh. Perquè aquesta escola, l'escola La Maquinista, es vol pagar amb, precisament amb els diners de l'ampliació del centre comercial. Sí, és una cosa d'aquestes estranyes que qui ho hauria de fer sí o sí és la Generalitat. Mm. Si la Generalitat no té, ho fa l'Ajuntament perquè n'ha fet d'altres i després el, s'hi carrega el deute a la, la Generalitat, però mm. això l'Ajuntament ho fa a altres llocs de Barcelona, però aquí no, aquí mm, agafaran els diners dels, del, mm, que generin de benefici una part dels diners per, mm. del, del centre comercial, del, del, dels propietaris, del, mm. del de l'empresa propietària del, del centre comercial. Uh -huh. I també està sobre la taula doncs, el fet de que l'autobús H8 entri dintre del Bon Pastor. Això és un altre, vull dir que... És que, és que <clears throat> l'Ajuntament té un problema greu i és uh mm. -huh. que no deixa participar els veïns. I al no mm-hmm. deixar participar els veïns, doncs aquestes coses passen. No consultes veïns sobre el tema de l'autobús, mm. és una salvatjada, perquè ara l'autobús passa a 200 metres de hmm. la parada del metro. Mm. No té sentit que no tingui una parada, que no passi per davant del metro. És que no té cap sentit ni des del punt de vista tècnic mm. ni des del punt de vista comercial. És dir, perquè des del punt de vista comercial i des del punt de vista tècnic convé que lliguin a transport de superfície amb transport subterrani, vull dir, hmm. lligar-los, i això no ho fan, no, no, no, no té sentit mm. i amb el tema del, de la modificació de la maquinista es veu claríssimament que no ha hagut gens de participació ni gens de voluntat de qui participem. Mm. Mira, van trucar a les associacions de veïns per parlar del tema el dia 4. Mm. El dia 4 ja no hi havia temps ni de presentar al·legacions. Mm. És a dir, si ens havíem d'esperar a que l'Ajuntament ens convoqués per explicar-nos el tema de la maquinista, no haguéssim tingut temps ni de presentar al·legacions. -huh. Mm. Això no es pot fer. Uh mm-hmm. -huh. Bueno, sí que ho fan, perquè uh -huh. si ho fan es pot fer, però no és massa uh, aconsellable. -huh. Mm. De tota manera, aquestes al·legacions sí que s'han pogut presentar. Sí, sí, clar, nosaltres quan, quan ens vam assabentar es vam reunir i, clar, -huh. es van posar d'acord en alguns punts uh mm-hmm. -huh. i els que van posar d'acord doncs, van presentar les al·legacions conjuntes. Uh mm-hmm. -huh. I ara també hem de dir que les obres de reurbanització del nucli antic del Bon Pastor, no sé en quin estat estan en aquests moments. Van avançant. Mm. <clears throat> Estan fent el carrer Llinany, el carrer Estadella, mm. i van avançant. Avancen, van avançant, sí, sí, sí. I mm. després encara tenen do, dos, dos carrers més, mm, més petits, que hmm. suposo que quan acabin aquests eh, els faran. Uh hmm. -huh. Ens barallem <clears throat> amb l'Ajuntament, amb el tema de que no havien buscat aparcaments alternatius uh -huh. i, i han aixecat dos carrers importants amb, que, que, on hi havia molts aparcaments i segueixen sense buscar aparcaments alternatius. I això que una de mm. les coses que nosaltres insistíem era mm. que prim, abans de començar les obres que busquessin a, aparcaments alternatius uh -huh. i això als, quan, quan es va fer l'altra la, part ja fa anys Mm. dels carrers aquests, el Foc Follet, mm. mm barri Vermell, sí. doncs, Bar Eterna, igual els van demanar a l'Ajuntament que busqués unes mm. alternatives i ho van fer, no? Mm -hmm. Però ara no, ara no ho han fet. Ara hi ha un embolic per aparcar <laughs> terrible. doncs sí. Ai, sí. Doncs uh, si l'H8 si no acaba d'entrar dintre del que és el barri del Bon Pastor, això vol dir que... Obligarà els seus habitants a moure's més en cotxe i si a sobre hi ha problemes per aparcar, sí. és el peix que es mossega la cua. Si no sí. millors unes coses, afectes. Però això també afecta al, el centre comercial, perquè molta mm. gent surt del, de la parada del metro i ens pregunta oh, i el, com, a, com podem anar fins al centre comercial? A veure, mm. l'autobús ha buit, vull dir que, vull dir que això mm. beneficia mm. a tothom. Es mm. bene, mm. beneficia els veïns, beneficia al centre comercial, i beneficia al comerç del barri i, i, i beneficia al trànsit i a la mm. contaminació, que aquests dies, sí. déu-n'hi-do, no? El, sí, sí. el problema que tenim a sobre mm. de Barcelona amb el tema de la contaminació, un problema greu, greu, greu, uh mm-hmm. -huh. que la Unió Europea algun dia ens estira de les orelles. Uh -huh. Mm. Perquè l'autobús H8 també havia de servir per entrar a lo que és el QAP de Sant... No, l'H8 no, no, no, no tenia no, mm. no, en principi no. I, a, principi... I per arribar fins al CUAP com, com us ho fan al barri del Bon Pastor? Al, a l'11. A l'11. A mm. l'11, que, que sí que hem aconseguit que, que canviés el recorregut. Bueno, mm. total, era un carrer eh, que s'havia de... No era un, un canvi molt important, era un carrer mm. petit que havia de fer un, un canvi de, de carrer i ja està. Vull dir que era senzill, era mm. molt senzill. És a dir, que les coses petites sí que les fan, però les coses oh, però només triguen, eh, infraestructura... Eh? Triguen, portaven quasi un any i mig darrere de, del, del tema aquest, i això que el, el CUAP es va inaugurar amb retard, mm, que portava sí. retard i que aquest, tenien temps per pensar-hi, de a veure com podien fer mm, passar el mm. transport públic per, pel CUAP. Mm, clar. Doncs, si vols afegir alguna cosa més... No, doncs desitjar-vos desitjar bon Nadal i bones festes. Igualment. <laughs> Molt bé. I, I molta empenta per continuar la vostra tasca i també la nostra. Mm. doncs Josep Maria Faldo, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa. Que Moltes vagi gràcies. molt bé. Merci. Vinga. D'acord, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Acabem de parlar amb un dels membres de la Junta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Bon Pastor, el qual doncs, ens ha aclarit algunes coses de, que nosaltres doncs, eh, no teníem sobre la taula, però que sí que, eh, evidentment, doncs, les, les cares barates han de continuar amb la seva tercera fase de remodelació i a eh, l'escola de maquinista doncs sembla que finalment es pagarà amb l'ampliació del centre comercial, la qual cosa doncs, tampoc no està gaire eh, clara. No, no. no. Ja, mi, aquesta, aquesta ampliació del centre comercial de maquinista ha portat moltes ombres. Sí, sí. A veure com es porta a terme finalment. Ho veurem en un futur. Doncs sí. Doncs el que fem ara mateix, escoltem una mica de música i tornem tot seguit ja directament amb la nostra habitual agenda per comentar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que hi han previstes per als propers dies.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 Doncs us recordem que tenim un número de telèfon, que és el 93 345 6454 per si sou una entitat o sou una associació que ens voleu fer arribar doncs, les vostres activitats o, o allò que feu, doncs ens ho pugueu fer arribar a través d'aquest número de telèfon, el 93 345 6454 o a través del nostre mail, que és informatius arroba rtv-fm.com. Doncs el que fem ara mateix, el que us dèiem, anem a comentar-vos algunes de les activitats que hi han previstes per als propers dies. Comencem parlant de la nau Ivanov, que us ofereix l'obra Animals de companyia. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui Animals de companyia, de la companyia La Mandanga. Doncs es tracta d'una colla d'amics que es reuneixen per celebrar un sopar de benvinguda. Una amiga del grup torna a casa després d'haver estat ingressada durant dos mesos per un trastorn psiquiàtric. La festa sorpresa es complicarà quan un dels amics confessi un secret inesperat. Acabaran sortint els drets bruts de tots els personatges que mostraran el pitjor de cadascú. En un to de comèdia realista, l'obra posa en dubte el valor de l'amistat. És la constatació que la solitud i la necessitat d'afecte ens porta a tots a convidar convertir-nos en animals de companyia. Doncs dir-vos que la companyia La Mandanga, que són els que realitzen aquesta obra, el text és d'Estel Soler i la direcció va a càrrec de Marília Samper. Mm, també comentar-vos que la companyia La Mandanga es va crear l'any 2013. Animals de companyia és la seva primera obra. La durada d'aquesta obra és d'una hora i uns 20 minuts. Espectacle en català, l'entrada són 12 euros i pels amics de la nau Ivanov al 50%. La venda d'entrades es pot fer fins a una hora abans a taquilla. D'aquesta obra, Animals de companyia a la nau Ivanov, la podeu gaudir avui, demà i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I ara anem cap al barri de la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una activitat infantil dins els tallers de descoberta. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us oferirà demà divendres a les 6 de la tarda una activitat de foment de la lectura dins els tallers de descoberta amb el nom de Punts i Comes per a infants de 9 i 10 anys. El plaer de llegir i escoltar contes ve acompanyat d'un llibre d'un dels més artistes més grans de la literatura infantil i juvenil, Gianni Rodari. Si voleu assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia ja que les places són limitades. I atenció perquè si aquests dies de Nadal doncs, us ve de gust eh, sortir i veure coses noves, doncs us oferim l'espai de trobada i de creació a l'intercanviador de la Sagrera. L'intercanviador de l'Espai Jove Garcilaso és un lloc de trobada destinat als joves a partir de 12 anys. L'espai de 700 metres quadrats s'ha adequat per desenvolupar-hi activitats culturals, lúdiques i formatives. Es tracta d'un contenidor de creació obert i gratuït en què l'únic requisit és la implicació dels joves. Ells posen a eh, desenvolupar, poden desenvolupar-hi projectes propis, però a canvi han d'intercanviar els coneixements amb altres joves, com per exemple fent-hi tallers o xerrades. Aquests 700 metres quadrats han canviat els llibres pels espais diàfans, els colors, la creativitat i les idees. Per l'intercanviador de la Sagrera hi passen cada dia una vintena de de joves. Aquí tenen un espai on reunir-se, estudiar o jugar, també per conèixer persones amb motivacions similars. És el cas d'aquest grup de joves que volen promoure la creativitat i la cultura i convertir-se en productora audiovisual. Ells usen l'instal·lació i a canvi comparteixen coneixements. També trobareu l'intercanviador de la Sagrera el Pica-Pica de Llengües, que són joves d'arreu del món que es troben i parlen en diferents idiomes. L'activitat es fa cada dimarts i dijous i, de moment, doncs, ja hi ha grups de conversa en anglès, francès i alemany. Altres projectes que també funcionen són l'espai Pròpolis, destinat al treball de les habilitats emocionals i socials, i també la Mediateca. Està previst que a la primavera uns 200 joves passin cada tarda per aquest intercanviador de creació. Molt bé. Doncs també tenim d'altres activitats per comentar-vos, com per exemple la que es fa al Sant Andreu Teatre, al SAT, que us ofereix la representació de l'obra Pedra a Pedra. El Sant Andreu Teatre, conegut com SAT al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'obra Pedra a Pedra, a càrrec de la companyia Teatre de l'Home Dibuixat. Doncs és un espectacle d'objectes, dura uns 30 minuts i podeu apropar-vos eh, amb aforament limitat a 100 persones el dissabte a dos quarts de sis de la tarda i diumenges i festius a les 11, a les 12 i a dos quarts de sis de la tarda és obert a tots els públics, és en català i val 9 euros. I per últim, doncs, dir-vos que la i Coats acull aquest cap de setmana el Festival DAU Barcelona 2013. La i Coats, fàbrica de creació al carrer de Sant Adrià número 20, acull aquest cap de setmana la segona edició del Festival DAU Barcelona. Aquest any, a més, es farà Love Dau, és a dir, que qui vulgui podrà jugar tota la nit de dissabte a diumenge. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i CUP, el festival s'ha adreçat tant al públic, infam... al públic familiar per mostrar-los els millors jocs de la taula d'ara mateix, com els jugadors avasats, que podran estrenar a Dau Barcelona les últimes novetats. Els jocs són sobretot una activitat de creació, per això Dau Barcelona posa l'accent en els autors de jocs. D'aquesta activitat en parlarem demà en aquest mateix programa. Nosaltres donem les gràcies al Francisco Miguel, que avui ha estat a les línies de so, i també a la Susana Ávila, que ens acompanya doncs, com cada dia. El que fem ara mateix, doncs, marxar, que passeu una molt bona tarda i ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una bona tarda. Adéu-siau!